Джона Сміта і наріте Сану. А коли дійшла черга до Філа Марша, той став біля каюти і не пустив їх туди. Знайдіть розумнішу забавку. Те саме зробили Казімеш Потоцький та Мілтон Брус. Хуан Естрада впав мало не в істерику, а Ікуо Хоцудай огидно солодким голосом проказав Містер матрос поводиться в чужому домі на це отримав ордер на обсук чи арест, але з місця не вступили до колгоспу. Місіс Кетрін з незворушним виглядом сиділа біля приймача, хоч індикатор ледве-ледве блимав. А Дон Фернандо засвітив ліхтар, одягся і завбачливо вийшов, упустивши в приміщення хмару молочно білої імли. Раймон теж настовбурчився при вході до свого лігва, і Жак Антуан презирливо зміряв його з голови до п'ят. І ти, Бруте? Булат зрозумів, що та група вирішила дати бій прихильникам Солдафонщини, як висловився Філмарш. Альбінус Бенедикт ляснув себе по стегнах і захоплено вигукнув Ого-го! 10 липня. Цей дурник назвав мене брутом і неначе вибив у мене ґрунт із під ніг. Я замислився. Виходило на те, ніби я продався тому шкарбунові професорові. А я раптом пригадав той день, коли ми повернулися з клятого двотижневого походу, а ті маруди почали диктувати нам свій закон стало прикро за нашу групу. Я схопив свої бебехи і виніс на двір, а тоді відтрутив балакуна естраду і почав згрібати його дрантя. Естрада по баб'ячому заверещав, і матрос махнув мені рукою. Облиште його, Олександр. Ми справді перетворюємось на полісменів. Нехай кожен сам. А наша красуня підійшла до свого шкарбуна і улесливо проспівала. Професоре марш. Може, справді трохи повитрушувати постелі та витерти порох у каютах. Шкарбун не чекав од неї такого гарде. Він раптом скис і згорбився, але сердито пробуркотів. Не дозволю, щоб хтось бабрався в моїх речах. Я не пенсіонер і не хворий, хай це затямлять усі. То з його боку була капітуляція. Він спасував перед своєю мадам. Так йому й треба. У неділю Казімир Потоцький запитав Пане Булате, звідки у вас таке дивне ім'я? Він уже вдруге назвав його паном. Наскільки я пам'ятаю, воно означає сталь, то правда? Булат знехотя кивнув. Йому взагалі не подобалось, коли його розпитували про це. Та він і сам не знав достеменно. Пам'ятав лише одне при народженні його назвали Григорієм Грицьком, і він носив це ім'я до п'ятирічного віку. Та коли батько повернувся з війни раптом перехрестили на Булата. В батька на фронті був друг, з яким вони разом утекли 41-го року з полону. Удвох перейшли лінію фронту і знову потрапили до своїх. Дійшли з боями до Дрездена. Обидва були тяжко поранені в одному бою, а в госпіталі дали один одному клятву: якщо виживу, і в мене народиться син назву його твоїм іменем. Удома батько зрозумів, що вже не зможе породити третього сина. Він увесь був пошиваний із шматків, але обітницю перед фронтовим другом виконав булатом став менший син. Батько так і не встиг розповісти йому та матері, як прізвище того булата і де він живе чи на Кавказі, чи в далеких азіатських степах. Батько два роки конав одрани контузії, а це ім'я єдина булатова пам'ять про нього.